70479 min fatvo. Agar ertaga Ramazon bo'lsa, men rozadorman degan kishining niyati to'g'ri bo'ladimi? Savol: Agar Ramazonning boshlanishi e'lon qilinmasa va inson erta uxlab, agar ertaga Ramazonning 1-kuni bo'lsa, men rozadorman desa, bu niyat kifoya qiladimi va rozasi sahih bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalo, javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Agar ertaga Ramazon bo'lsa, men rozadorman degan kishining rozasi masalasida fuqaholar niyatni tayin qilish masalasidagi ixtiloflarga binoan ikki xil fikrga bo'linganlar. Maliki, Shofiy va Hanbalilarning jumhuriga ko'ra, Ramazon rozasi niyatini tayin qilish shart. Hanafi mazhabi ulamolariga ko'ra esa niyatni tayin qilish shart emas. Bu Imom Ahmaddan ham rivoyat qilingan. Shu fikrga ko'ra, Agar ertaga Ramazon bo'lsa, u mening farzimdir degan kishining rozasi durust bo'ladi. Endi batafsil javobga o'tamiz. Fuqaholar bu masalada ikki xil fikrga bo'linganlar. Bu ularning niyatni tayin qilish masalasidagi ixtiloflariga asoslangan. Ya'ni Ramazon uchun rozani qat'iy niyat qilish vojibmi yoki farz yoki nafl niyat qilganidan qat'iy nazar roza niyati kifoya qiladimi? Moliki, Shofi'i va Hanbalilarning jumhuriga ko'ra, Ramazon ro'zasi niyatini tayin qilish shart. Hanafi mazhabi ulamolariga ko'ra esa niyatni tayin qilish shart emas. Bu Imom Ahmaddan ham rivoyat qilingan. Shu fikrga ko'ra, agar ertaga Ramazon bo'lsa, u mening farzimdir degan kishining ro'zasi sahih bo'ladi. Ibn Muflih aytadi: Har bir farz ro'zada niyatni tayin qilish farzdir. Bu Imom Malik va Imom Shofiiyning so'zlariga ko'radir. ya'ni Ramazondan, uning qazosidan, nazridan yoki kaforatidan roza tutayotganiga e'tiqod qilish kerak. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va innama likulli imrin ma nawa har bir kishiga faqat niyat qilgan narsasi bo'ladi deganlar. Sahih Buxoriy 1-hadis. Imom Ahmaddan boshqa bir rivoyatda Ramazon uchun niyatni tayin qilish vojib emas. Bu Imom Abu Hanifaning so'ziga muvofiqdir. Chunki tayin qilish ajratish uchun kerak. bu vaqt esa tayinlangandir. Shu rivoyatga ko'ra umumiy niyat bilan yoki shubha mavjud bo'lgan farz amalni bajarish niyati bilan ham sahih bo'ladi. Ularning shubha mavjud bo'lgan farz amalni bajarish niyati bilan degan so'zlari shak kechasida agar ertaga Ramazon bo'lsa menga farz, aks holda nafil bo'ladi deb niyat qilsa, Birinchi rivoyatga ko'ra, ertaga Ramazon ro'zasini tutishiga qat'iy niyat qilmaguncha ro'zasi sahih bo'lmaydi. Ikkinchi rivoyatga ko'ra esa bu kifoya qiladi. Al-Furo 3-mujallad 40-bet. Mardoviy aytadi: Agar ertaga Ramazon bo'lsa, menga farz, aks holda nafil bo'ladi deb niyat qilsa, kifoya qilmaydi. Mazhab shu va ashoblarning aksari shu fikrda. Bu niyatni tayin qilish shart ekaniga asoslangan. Imom Ahmaddan bu niyat kifoya qiladi degan rivoyat bor. Bu Ramazon uchun niyatni tayin qilish vojib emas degan rivoyatga asoslangan. Bu rivoyatni Shayx Taqiyuddin ixtiyor qilgan. Al-Foyiqda aytadi: Uni Muharrar sohibi va shayximiz qo'llab-quvvatlagan. Bu ixtiyor qilingan fikrdir. Iqtibos tugadi. Al-Insof 3-mujallad 295-bet. Bu masalada Bahrur Royiq kitobining 2-mujallad 280-betiga, shuningdek Mawsuatul Fiqhiyaning 5-mujallad 165 hamda Mughni kitobining 3-mujallad 9-betiga murojaat qilishingiz mumkin. Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh Zodul Ma'ad sohibining agar ertaga Ramazon bo'lsa, u mening farzimdir deb niyat qilsa kifoya qilmaydi degan so'zning sharhida shunday deydi. Bu ko'p uchraydigan muhim masaladir. Misol, bir kishi Sha'bonning 30-kechasi erta uxladi va bu kecha Ramazonning 1-kechasi bo'lishi ehtimoli bor. U agar ertaga Ramazon bo'lsa, u mening farzimdir yoki agar ertaga Ramazon bo'lsa, men ro'zadorman yoki agar ertaga Ramazon bo'lsa, u farzdir, aks holda u vojib kafora uchun yoki shunga o'xshash ta'liq turlaridan ro'zadir desa, mazhabga ko'ra sahih emas, chunki uning agar bo'lsa, u mening farzimdir degan so'zi ikkilanish bilan aytilgan. Niyatda esa qat'iyat bo'lishi kerak. Agar u tong otgandan keyin uyg'onsa va Ramazon ekan aniqlansa, muallif tutgan manhajga ko'ra u bu kunning qazosini tutishi kerak. Imom Ahmaddan ikkinchi rivoyat Agar Ramazon ekan aniqlansa, roza sahihdir. Buni Shayxul Islom rahimahulloh ixtiyor qilgan. Ehtimol bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Zubo bint Zubayrga aytgan umumiy so'zlariga kirar. Hujji va shtariti anna mahalli haythu habastani fa inna laki ala robbiki mastasnayti. Haj qil va meni qayerda to'xtatsang, o'sha yerda ihromdan chiqaman deb shart qo'y. Chunki senga Rabbing huzurida istino qilgan narsang bordir. Bu kishi niyatni bog'ladi. chunki ertaga Ramazon ekanini bilmaydi. Uning ikkilanishi oyning sobit bo'lishidagi ikkilanishga asoslangan, niyatdagi yoki roza tutish tutmaslikdagi ikkilanishga emas. Shuning uchun, agar Ramazonning birinchi kechasi men ertaga roza tutishim mumkin, tutmasligim ham mumkin desa, bu roza sahih emas deymiz. Chunki u roza tutish masalasida ikkilanyapti. Shunga ko'ra, Shabonning 30-kechasida xabar kelmasdan uxlasak, Agar ertaga Ramazon bo'lsa, biz rozadormiz deb niyat qilishimiz kerak. Sharhul Mumtiya 6-mujallad 375-bet. Vallohu a'lam.